الله وبركاته Deməli, biz, qardaşlar, kitab-ı tovhidi başlayırıq, demək olar, davam edirik. Birinci fəsli qutarmışıq. Birinci fəsli. Deməli, <clears throat> ümumiyyətlə, yəni, bablar, fəsl, fəsillər 68 dənədir. Biz birincini oxumuşduq, sadəcə başqa yerdə. Amma mən deyirəm ki, biz başlayaq ikinci fəsildən. Sadə birinci fəsli hələ belə, belə yüngülvari üstündən keçib günkü dərs. Sadə dərsin ədəblə odur ki, e, gələn dərsdən çalış qələmlə dərək olsun, qeyd elə bəzi şeyləri və imkan olsa o birinci e, fəslin dərsinə 6 dənə dərsdir. Ona o saytımızda olmalıdır o yer dərs. Qulaq aç ki, nə? Əbubəkirə. Əbubəkirə. Hə, bir fəsil 6 dənə dərsdən oldu. Sadəcə ikisi Muhammed Əbdülvahabın həyatından idi. O ittihamlar ki, atırdılar zat və s. Ondan idi. 4 dərs dərsin özü idi. Aydındır, imkan olsa, çünki biz gedə-gedə təsəvvürün olsun. Çünki əvvəl dərslər əsasdır, çünki kitab tovhiddir və əvvəldə bu əsas məsələlər qeyd olundu. Ondan sonra nə deyiləcək onun üstündədir. Ona görə imkan olsa o dərslərə qulaq asın. Bilmirəm, bəlkə orada da var. Hə. Hə, dərsin əsası budur ki, mən dərs keçirəm, mən də elə sikim oxuyacam. Yəni, hamımız oxuyuruq. Mən də sikim oxuyacam, mən dərs vermirəm. Sadəcə kitab-ı tohidi oxuyucuq. Yəni, e, dərsdə əsas odur ki, faydalı olsun. E, çalışacağım ki, çox çətin olmasın. Rahat dinlə olsun. Çünki E, yazılır və xarakter qoyulur. Cəmaat qulaq asanlar da başa düşünlər. Ağır dildə olmasın. Və çox dərinləri də istəmirəm gedim. Bacardığım qədər yüngül olsun. İndi alimlərin kitablarına baxacam. Müminən 36 dənə kitabdır şərh. 36 dənə şərhə baxıb sonra deyəcəm sizə. Allahın izni ilə. Yəni çalışacağım 36 dənə hansı aralarda faydalar var belə götürün xulasəni deyirsə ki, təbii ki, onu belə keçmək biz bu kitabı keçmişik məsciddə 5 ilə qutardım mən. Bunu həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə keçirdik ona görə. O da ödür dəhşət şərh edirdi. Sadəcə, yəni demək istəyirəm ki, kitab balaca kitab deyil. Həmçə qardaşlar üç əsası da istədilər ki, ona da oxuyaq. Onu da oxuyarıq. Lakin əsas kitab-ı tevhiddir. Kitab-ı tevhiddir. Aydın qardaşlar, Və yazılsın və yazılan da inşallah indi gələn dəfə ola bilər öz gətirən aparat bir aparat yazar saytılır və inşallah qardaşlar hamı qulaqsın. Və əsas budur ki, ixlas, əsas başlayanda ixlasdır, yəni bizim məqsədimiz başqa deyil. Yəni, məqsədimiz Allah subhanətələ bizə göndərdiyi dini öyrənməkdir və dinimiz də tovhiddir. Və tovhid elminə ancaq biz düzgün tanıya bilərik Allahı. Və başqa heç nə olmasın. Və niyyət saf olanda Allah subhanətələ bərəkət də verir. Hədin niyyət saf olanda Allah tala bərəkət verir. Və e, keçən dəfə biz o qardaşlarla hansı ki, keçəndə biz dedik ki, kitab-ı tavhid. Şeyx Rahimullah e, kitab başlayanda başqa müəlliflər kimi müqəddimə kimi gətirməyib. Elhamdülillah Rabbil Alemin və salatu və salamu Hətta Bismillahirrahmanirrahim yazmayıb Şeyx Rahimullah. Hələ birbaşa başlayır ki, Kitab-ı Tovhid və deyir ki, Allah subhanət hələ buyurdu, Zariyyət surəsi 59-cu ayəni getirir. Ya daha doğrusu 56-cı ayəni. Bu da şeyxin üslublarından biridir. Şeyx bəzi vaxtlar fəsillərdə, məsələn, bablarda adı gətirməyəcək, hələ ayəni gətirəcək. Yazılacaq fəsil, bab, Allah-u Teala buyurdu. Və hələ o ayədən aydın olacaq ki, söhbət səsizdə nədən gedir? Bu da yəni şeyxin üslublarındandır. Və e, kitabda mövzu tohiddən gedəcəyi və tohid də bilirsiniz ki, Allahın təkliyinə aid olan elmdir. Allah tanıttıran elmdir bizə. Yəni biz ancaq bu elmdən Allah talanı tanıya bilərik. Ona görə tovhidi bilməyən Allahı tanımır yaxşı. Ümumən tanıyır, amma təfsilatla tanımır. Və biz görürük ki, məhz şirkin səbəbləri insanlar şirkin səbəblərinə düşməklərində tovhidi bilməməz, bilmə, bilməmə, bilməməzləridir. Yəni, tovhidi bilmədən insan şirk labübdir. Və şirkdən qorunmaq üçün insan gələk tovhidi bilə. Və tovhidi bilmək üçün gələk oxuyasan. Yəni, bəzi qardaşlar deyir ki, mən tohidi bilirəm. Xeyr. Ola bilər insan, sən tohidi oxunusan kitabın, oxumaq şifayət deyil. İnsan geri dərs alar. Çünki dərs tamam başqa şeydir. Ola bilər sən tohidi bilirsən ümumən. Çünki iman gətirənlər də ümumən var, ümumən iki qismdir. Var, ümumən iman gətirib Allah-u Teala'ya, Peyğəmbərə, ümumən şəriəti İslama, Var ikinci qism insanlar hansı ki təfsilatına iman gətirir, bilirlər təfsilatını da. Baxmayaraq ikisini də mömin sayılsa da, ikisi də mömin sayılsa da, ikincisi daha möminliyi kamildir və qüvvəlidir. Ona görə tovhid e, bilmək deyil, insan gələk düzgün başa düşməlidir. E, yoxsa insanlar görsən fərqlənirlər. Hətta Quran-ı Kerim görsən, hamı oxuyur Quran, lakin cürbəcür başa düşənlər var. Deməli, e, əsas fəhmdir. Çünki başa düşmək. Və tovhid də, tovhid kəlməsi vahid kəlməsindəndir. Yəni, tək kəlməsindəndir. Allahı təkləndirmək. O elmi öyrədir bizə. Deməli, e, keçən dərslərimizdə də dedik ki, bu elm Allah subhanətə alan e, tanımaq üçün qoyulan elmdir ki, Allah subhanətə ala həm xəliq etməyində, həm ruzu verməyində, həm öldürməyində və hər bir şeyində, həm ona ibadət etməkdə, həm işin vəzifətlərində ona təkdir. Yəni, bu elm bizə e, bunu öyrədir. E, və ya başqa dildə şey, məsələn, başqa cürdə şey, məsələn, tovhidin tərifi nədir? Məsələn, sən desələr ki, tovhidi bizə bildirginə. Sən deyəcəksən, tovhid İfradullahi bil ibadə. Yani Allah Subhanahu taalanı ibadette təkləndirmək. Allah Subhanahu taalanı ibadətdə təkləmək. Yəni tək ona ibadət etmək. Təvhid budur. Ve həmçinin üç qismi var. Üç qismi var, bilirsiniz. Rububiyyə, uluhiyyə, əsma və sifət. Rububiyyə ona aid olan məsələlərdir. Yəni, xaliq, raziq, ruzu verən, xəliq edən, öldürən, dirildən və s. və s. odur. Ondan qeyrisi yox. Sonra uluhiyyə və bu da tohidin əsaslarından biri dansı ki, bütün peyğəmbərlər buna dəvət edib. Yəni, bu qulun yalnız ona ibadət eləməkdir. Və həmçinin əsma və sifətlər üçüncü növü Allah subhanətələ isim və sifətlər var. İsim və sifətlərində kamildir oxşarı yoxdur. Misli yoxdur daha doğrusu. Və biz əhl-i sünnəmə cəma biz nə gəlib? İspat eləyirik Allah Taalanı isim və sifətləri dörd dənə şərtlə inkar etməmək, başqa məna verməmək, keyfiyyətin soruşmamaq, bir də oxşatmamaq. Bizə görə Allah Taala oxşatmaq küfürdür. Ona görə müxaliflər Elə bilirlər ki, biz Allah tala ispat etməklə Allah tala oxşadırıq. Hətta bizə ad veriblər, deyiblər müşəbbihə. Müşəbbihə yəni Allah tala oxşadanlar. Yəni onlar elə bilirlər ki, bir şey Allah tala sifətlərin, sifətlərin ispat eləyəndə necə gəlib oxşadırsan. Lakin onların problemi nədədir, müşkül məsələsi nədədir? Onlar e, Allahı insanlarla müqayisə eləyib ondan sonra inkar edirlər. Hansı ki, oxşatma olmaz. Allahın bənzəri yoxdur axı. Allahın misli yoxdur. Məsələn, onlar deyəndə ki, Allah Taala eşidəndə ki, Allah Taala əli var, biz deyəndə biz deyirik Allah Taala əli var, lakin necə bilmirik. Onlar deyirlər ki, dərhal öz əlinə müqayisə ilə Allah Taala əlin deyirlər, "Aha, bizim də əlimiz var." Deməli, biz desək əl, əl oxşatdıq. Ona görə deyirlər, yox, əl yox, inkar edirlər, əl yox, Deyirlər qüdrət və bəzilər deyirlər heç nə. Və fikir versiniz, səbəb nədir? Oxşatmaq. Yəni, məxluqla qiyas edirlər, inkərlə. Hansı ki, amma məxluqun öz arasında əl deyəndə oxşamır bir-birinə. Məsələn, qarışqanın əli var. Fili də oxşayır. Yox, əgər məxluqun məxluq arasında oxşamırsa, sən necə Allah talanı deyəndə özünlə müqasili oxşadırsan? Ona görə ağılsızlıqdır. Və ya məsələn, Allah təala gecənin üçdə biri nazir olur. Müxaliflər inkar ilə bunu deyirlər ki, başlayırlar cürbəcür şübhələr gətirməyə ki, əgər hələ bizə deyirsiniz Allah əşdədir, sonra deyirsiniz ki, üçdə biri nazir oldu. Deməli, əş boşalır. Deməli, əş boşalır. Elə buna siz ziddiyyətdir. Siz, biz ziddiyyətdə öyrəyik. Biz sadəcə nə gəlib, onu ispat edirik. Lakin necə biz bilmirik. Bizim borcumuz ispat eləməkdir. Əks halda biz inkar edirik haqqı. Amma, bəli, siz deyən kimi məxluqda belədir. Əgər biz deyək ki, məxluq məsələn filancız orada oturub. Bura gəlsə, bilir ki, ora boşalacaq. Siz Allahı da məxluqa müqayisə eləyib inkar eləmişsiniz. Amma Allahda belə deməyə sual şarısı. Xeyr, Allahda biz bilmirik. Biz bilmirik. Biz sadəcə ispat edirik. Yenə fikir versən, məxluqla müqayisə eləyib inkar ediblər haqqı. Ona görə qardaşlar, yəni bu tovhid, yəni bu elmdir, əsasən Allaha aid olan elmdir və Allahı tanımaq üçün e, bu elmsiz mümkün deyil Allahı tanımaq. Və uluhiyyə, rububiyyə, əsma və sifət də bidə deyil. Bəziləri deyir ki, siz özünüz bidətdən danışırsınız, bidə eləyirsiniz. Nə bidədir? Özünüzdən çıxadmışsınız rububiyyə, uluhiyyə, əsma və sifət. Biz çıxalmamışıq bunu. Birinci, bu Quran sünnədə həm də gəlib. Hələ Elhamdülillah Fatihənin əvvəlində. Elhamdülillah Rabbil Alimin burada Tohid-i Rububiyyənə uluhiyyədir. Ər-Rahman-ı-Rahim də asma və sifətdir. Elhamdü lillah. Həm yalnız Allahadır. Bu tohid uluhiyyədir. İbadət yalnız Allaha. Rab aləmin Aləmlərin Rəbbi rububiyyə. Ər-Rahmanir-Rahim də əsma və sifət. Hələ Fatihə əvvəlində. O ki, qaldı sonra Quran-ı Kerim. Təsəvvürlər. Ona görə bir də dörd. Alimlər danışıblar bunu. Elhamdülillah. Və Şeyx Rahimullah başlayır deməli, ə, e, mən gələn dərsdən çalışaq, tərcümə yanımızda olsun. Çünki məsələn, ə, e, mən deyəcəm, məsələn, hə, Zariyyət 56 qardaşlardan biri oxuyacaq səslə, sonra biz onun əsnasında danışacaq. Aydındır? Yəni, bir nələri xülasıdır, biz sadəcə birinci fəsli qısa keçirik. Və Şeyh Rəhməllah burada birinci ayəni gətirir, Zariyyət 56-ni və mə xələqdul cinnə vəl insə illə liyabudun. Bu ayədə tohidin məqamı görsənir yeri buyurur ki, o cinləri və insanları yaradıb ki, yalnız ona ibadət etsinlər. Allah talanın rububiyyət sifəti var burada. Xalq. Xalq edən xaliq odur. Rububiyyət sifətidir. İllə liyabudun uluhiyyədir. Və həmçinin ayı göstərir ki, cinlər və insanlar mükəlləfdirlər. Amma qeydiləri yox. Düzdür, qeyriləri də necədir? Allahı zikr edirlər hamı. Lakin mükəlləf olublar, yəni tələb olunub onlardan ibadət və s. cinlərlə insanlar. Lakin qeyriləri isə Allaha şərik qoşmurlar, yalnız ibadət edirlər. Məsələn, Allah subhanət hələ mələkləri vəsf edir ki, onlar Allaha ası olmazlar. Onlar daima ibadət edirlər. Həmçə heyvanlar da. Heyvanlar da Allaha şərik qoşmazlar. Ona görə Hud-Hud ağacdələn. Süleyman Aleyhisselamın Süleyman Aleyhisselam möcüzələrindən də biri cinləri danışırdı və heyvanların da dilini bilirdi. O da qoşunla çıxanda heyvanlarla gedirdi, heyvanlı, bəzi quşları var idi, görürsən suzduq. Əziyyət verəndə quşlara deyirdi, onlar qalxırdılar, baxırdılar, harada su var, gəlir xəbər verirdilər Süleymana, Aleyhisselama, O da qoşunu o istiqamətdə sürürdü. Birdən Süleyman Aleyhisselam deyir ki, hudhud, hudhud lazımdır ağacdələn. Yoxdur. Hə. Başlayır, soruşur. O dərəcə istənir. Deyir ki, tapın onu, ya onu qəfəsə alacam, ya onu kəsəcəm, necə aydı gəlir hələ. Sonra bir müddət keçir, gəlir, gəlir Hudhud, deyir, haradaydın? Deyir, mən bir dənə qoyun tayfa gördüm. Onlar Allahı qoyub qeyrisinə ibadət edirdilər. Yəni, heyvan təəccüblənir ki, onlar şərik qoşurlar Allaha. Fikir, heyvan təəccüblənir. Deyir, Allahı qoyub başqasına ibadət edirdilər. Ona görə heyvanlar Allaha şərik qoşmur. Allah subhanətə da buyurur ki, hər şey Allaha zikirləyir, lakin biz başa düşmürük. Şərik qoşan kimlərdir? Cinlərlə insanlar. Lakin heyvan şərik qoşmaz. Ona görə qardaşlar, e, təbii ki, ayə barədə çox geniş danışmırıq. Sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ عَبُدُ اللّٰهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Tağut. Nəhl surəsi 36-cı ayə. Və bu ayədə də Ayə təbiət tovhiddən gedir. Və deyir ki, biz hər bir ümmətə bir rəsul yolladıq. O da yalnız Allaha ibadət eləməyi və tağutdan çəkinməyə əmr etdi. Və burada göstərir ki, Allah subhanətə hər bir qövmə Peyğəmbər yollayıb, rəsul. Və həmçinin göstərir ki, olan vəzifəsi nə idi? Əsas olan dəvəti nə idi? Yalnız Allaha ibadət edin, tağutdan çəkinməyin. Və hələ bu, lə iləhələ mənasıdır. Lə iləhələ mənası ispat, inkar və isbatdan ibarətdir. Sən gərək birinci inkar edəsən, təmizləməsən, sonra isbat eləyəsən. Yəni, çikli-çikli dastamaz ala bilməzsən. Paltarınızlar hamısı çikli. Nəticə içində sən gəlsən dastamaz almağa. Dastamazın faydası olmayacaq. Sən gərək birinci təmizlənəsən, sonra dastamaz almalısan. Aqidə də belədir. Gərək inkar eləyəsən, sonra ispat eləyəsən ki, isbatın faydası olsun. İnkar etməsən, isbatın faydası olmayacaq. Aleyküm salam. Ona görə, la ilə illallah bir qismi inkardır, birinci inkardır. La ilahə, yoxdur ilah, yoxdur məbud. İnkar, illəllah, ispat, yalnız Allahdan başqa. Fikirdim, birinci inkar elədim, ikinci ispat elədim. Deməli, bunlar bir-birlərinə bağlıdırlar. İnkarsız ispat olmaz, ispatsız da inkar olmaz. Lakin birinci inkar eləməlisən. Çıxadmalısan o inkar paltarın ispat paltarını geyinməlisən. İkisi bir yerdə olmaz. Aydın qardaşlar? Qardaşlar, nəsə dəstə aydın olmalı soruş ki, nə? Əgər məsələn, e, gələn dəstələrimizdə, əgər nəsə utanson, əgər nəsə utanson, yazginə, hərdən görsən, sual verəndə qabiyyat qardaşı utanır. Yazginə və evdə yaz, gətir. Dərsim açıq olsun, açıq. Və nə lazımı soruş ki, nə? Lakin bizdən görsün ki, e, ola bilsin mən düz deyir, böyük-böyük çıxdı, nə lazım, nə istəyirsən soruş. O da deyir, mənə şey cavab verəcəm. Mən də mən sual versəm bilmərəm, amma mənə də maraqlıdır. Mən deyirəm, mən dərs keçirəm. Biz hamımız öyrənirik. Oxuyucuq bir yerdən. Lakin ver sualı, birdən nəsə qəliz olsa, nəsə birdən təfsilat lazım olsa, deyəcəm, uşaqlar, baxıb gələn dərsdə deyərəm aydın. Yəni demək istəyirəm ki, dərs əsnasında bunlara fikir verin. Nəsə aydın olması deyin. Hə. Hə, hə. Düzdür, yaxşı olar ki, dərsdən sonra. Sadəcə, nə üçün deyirəm, qələm, ə, e, vərəq olsun əlində, birdən nəsə aydın olmasa qeyd elə. Birdən sən öz ünliyyənin adından çıxar dərsdən sonra. Qeyd elə olsa, dərsdən sonra məni deyinə. Aydın amma deyinə, bu gün istisnalar çoxdur, bu gün birinci yəni ələvələ müqəddimədir. Hə gündən 3-də birinin naziq olur. Hə. Belə bir yəni əş boş qalmaq söhbətində o yəni ki boş qalır da belə yəni onu biz bilmirik. Onu bilmirik. Yəni boş qalmaq. Biz feli sifətlərindən də. Hə, feli sifətlərindəndir. Biz biz nə gəlib onu isbat edirik. Hmm. Amma keyfiyyət, sair onu bilmirik. Hə. Ona sən girişmirik. Yəni o qapı bağlıdır bizdə. <coughs> Aydındır? Sadəcə müxaliflər onlar Allahı məhvulla müqayisə eləyib, inkar ediblər. Aydınmı? Hə, özünə məxsus şəkildədir, biz bilmirik. Yoxsa o müxaliflər deyən ki, deyirlər ki, o, siz deyirsiniz ki, Allah tala gecənin üçdə biri nazil olur. Onda dünya yumrudur. Günəş də, ay da gedirlər. Onda həmişə dünyanın, dünyada üçdə bir olur. Belə. Onda deməkdir ki, siz ya bir tərəfdən deyirsiniz Allah erşte deyir, sonra ikinci tərəf sözü sözüdə çıxır ki, onda daima Allah yer üzündədir. Ona var, şübhəyə var. Aydındır. Və ya deyirsiniz ki, Allah Teala səmadadır, ərşdədir. Yaxşı, ərş tutaq ki, bu tərəfdədir. Dünya da yumrudur, Sen de aşağıdasan. Elə çıxdı ki, ərş ayaqlarımın altına düştü. Yani elbette bir yumurta, yumurtadır dünya. Aydındır? Yəni, gör necə müqayisə edirlər, gör necə inkar edirlər. Lakin hamısı batildir. Yəni, dünya nə boydadır ki? Allah subhanə hər şeyi əhatə eləyib. Allah subhanə hər şeyi əhatə eləyib. Dünyada nöqtədir. Nöqtə bu kainatda. Ay, hə, hə, heç olmaz. Hə, hə dünyada nöqtədir. Hə, deyən qızışdım ha. <laughs> Qəsabıqı hə. Dünya da nöqtədir, yəni heç nədir. Yəni onlar sadəcə Allahı layiqincə qədər vermirlər. Və anı sonun nəticəsindədir. Aydındır? Yaxşı. Hə. Gecənin üçdə biri, gecənin üçdə biri necə şeyləginə, necə Elə, hə. Gecənin üçdə birini necə bilginəm? Gecənin üçdə birini belə böl. Məğriblə sübhün arası. Gecə odur, məğriblə sübh. O üç hissəyə böl. İndi birinci hissəsi yox. Birinci hissəsi hələm işə azad davam edir. Əsas gedir iki və daha yaxşısı üç. Və üçüncü hissəyə daha yaxındır. İkinci hissəyə daha yaxındır. Hə. Yəni süfdən qabaqçı o hissə. Gecənin hissəsi. Aydındır? Yaxşı. Buyurur ki, onlar yalnız Allaha ibadətlə, ibadət də bilirsiniz ki, hər bir söz və əməl Allah subhanətə və xoşlayan və razı olan ibadətdir. Yəni, məsələn, sözdən subhanallah ibadətdir. Əməl namaz, xəstəni ziyarət etmək, valideyni baxmaq və s. evlənmək və s. və s. Bu hansı ibadətdir? Allahın xoşuna gələn, razı olan əməl hansı ibadət sayılır? İbadətin mənası genişdir. Lakin, qardaşa, biz çox qısa keçir ya. Çox qısa. Sadəcə o dərsi keçmişik, ona görə müraciət elə sayta, orada qulaq askinə gələn dərsə hazır ol. Orada nəsə aydın olmasa, oradan suala verərsən. İnşallah. Sonra deyir ki, başdan bu tağut. Və tağut da bilirsiniz də, bu saat dəbdir, moddadır tağut kəlməsi. Hə. Yəni, nə oldu tağut, tağut? Lakin gündəmdə də, yəni lakin deyənlər heç başa düşmürlər bu. Ya tuta bilmirlər bu nə şübhələdir. Və tağutun növləri çoxdur. Və Omar Xattabdan soruşanda deyir şeytan. Doğrudan da ən birinci tağut deyəndə şeytan nəzərdə tutulur. Həddi aşan, hər bir həddi aşan tağut sayılır. Və e, məsələn, e, tağutun növlərindən demək olar şeytan seyrbaz, baxıcı, sonra demək olar, məsələn, ə, e, ə, e, rüşvət alan və ya məsələn, demək olar, elmsiz danışan. Hə, lakin, lakin, düzdür, növlərindən də biri 544-də kimdir? Allahın hökmünə hökm verməyən. Bunlar bir üsyan budur. Bunlar tutublar bunu, şişirdiblər. Deyiblər, nə oldu? Onlar başa düşən kimi hamısını təkfir ediblər, tağut ediblər. Hakim vardı, mövqeyimiz budur. Şeyh Fozan dedi, rahiməhullah, hafizəhullah, deyə də rahiməhullah demək Tağut nə vaxt, hakim nə vaxt tağut olur? O vaxt deyir ki, halal görsə. O vaxt deyir ki, halal görsə. Halal görməyəcə tağut deyil. Lakin müşkül məsələ nədir, qardaşlar? Tağut var, hamımız əlhamdə tağutu inkarləyirik. İmanın əsaslarındandır, qaydasıdır, şəhətlərindən biridir. Tağutu inkar etmədən iman təsəvvür olunmur. Hamımız əlhamdə tağutu inkarləyirik. Heç kəs burada yoxdur ki, tağut inkar etməyə. Lakin kimsə yanından hələ kimi gəldi tağut görür və tələb edir ki, sən də inkar elə. İnkar eləməyəndə deyir ki, ha, sən tağutu inkar eləmirsən. Hansı ki, o cür yanaşmaqla onun yanaşmağıyla. O özü tağutdur. Çünki tağutun növlərindən həmçinin nədir? Elmsiz danışan. Elmsiz danışan da tağut vəsfi alır. Ona görə bunda bəzi bu kəlmədə çoxsa azıb, bəzi lazıb. Düzgün başa düşmüyüblər. Düzgün yanaşmıyorlar məsələyə. Əlhəmdə heç kəs tağutu qulluq eləməyir ki, heç kəs tağutu gör ki, inkar eləmir. Hamımız əlhamdülillah tağutu inkar eləyirik və heç kəs tağutu da qulluq eləmir. Sadəcə biz məsələləri yanaşırıq necə şəriət qoyub, necə sələflər, sələf alimləri. Əlhamdülillah, hamımız kitablarda var. Yəni, biz nəsə qeyri-adi demir, şey demirik, gətirməmişik özümüzdən. Bunlar müşkül məsələsi nədir? Bunlar təlimlərində tağutu ancaq bir, mən, bir mənalı başa düşüblər və bir mənalı təbliğ edirlər. Odur müşkül məsələ. Ən birinci səhvlərindən biri. Hələn qoya hakim tağıtı yoxsa yox. Çünki əgər sən dərs keçirsənsə, əgər sən insanları başa salırsansa, sən hər tərəfli deməlisən hər şeyi. Özləri deyirlər ki, hökmüsü haqqı gizlədir. Əksinə, haqqı gizlədəndə olardı. Çünki tağıtı çoxsa o tağıt deyənlər heç bilmirlər tağıtın başqa növlərini. Hələ bir dənə deyim ki, tağıt hakimdir və salam. Və əsas da odur. Yəni, la iləh illallah əsas budur. Hakimi tağutdur, tağutun kəllə hakimdir, yəni. Başqa işdən. Amma çoxsu bilmirlər ki, tağutun başqa növləri də var. Başqa növləri də ciddi məsələlərdir. Onları da inkar eləmək lazımdır. Onların üstündə daha çox dayanmalısan o birisini baxanda. Məsələn, şeytan. Hələ uzanır ki, hakimə gəlsən, nə uzaq olsa da, Görməsən də, görüşə də bilməsən də, lakin şeytan yanında dəmişə, daxilində. Ondan danışan yoxdur. Va, bu cür təlim düzgün deyil. Əslən, təlimin özü düzgün deyil. Deməli, qərəzlidir. Deməli, qərəzdir. Bunlarda ən böyük, bunlar, müşkül, məsələn, hakimdə görülür. Ona görə, harada bir şey var, məsələn, hakimi gətirmək istəyirlər. Ona görə hətta bəzi fikri məsələlərdən istifadə edirlər. Namaz qılmayan, ət, Darul küfür. Bunlar da bəhanədir, dost düşmən. Bunlar da bəhanədir ki, aparmağa sənə o məsələyə, yenə o məsələyə. Və darul küfür deyəndə, qardaşlar, məqsədlər bir üstə nədir? Darul hərb. Çünki var darul İslam, darul küfür, darul hərb. Qardaş, hə. Darul fasiqin, Darul Fasiqin Lakin Darul Fasiqin Lakin Bunlar deyirlər ki, hər yan Darul Hərbdir. Bir növşləyirlər bunu ki, hər şey halal olsun. Bura Darul Küfür deyəndə demək istəyirlər ki, hər yan Darul Hərbdir. Yəni, haramları halallaşdırmaq üçün. Darul Hərb yəni döyüş meydanıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, nədir? Döyüş nədir? Allahçmaqdır. Ona görə bunlar bu cür deyirlər, yalan danışmaq olar. Darul həvdə qadınlar cariyədir, zina eləmək olar. Fikir versən, yalanı halallaşdırıblar, zinanı halallaşdırıblar. İslamın deyirlər ki, şəhəti bu saat 4-dir, 5-ci düşüb, yəni həc. Həc deyirlər ki, darul həvdə həc olmur. Çünki kafirlərin əlindədir. Yəni, çünki kafirlərin əlindədir. Sən elə pul versən, ətrik etməyə, kafirlərə versən. Əgər belə məntiqlə danışanda, lakin başqa şey fikirləşmirlər. Olan müşkül məsələsi bundadır. Söz deyəndə fikirləşmirlər ki, bu sözlə, əgər belə yanaşsaq, onda biz gerək heç də almayaq. Hətta çörək də. Aydın, sən gəl həccə Nə şənmişsən? Çünki pul versən həcə getdi kafirlərə. Onda çörək də alma. Çörək, qənd, öl. Aydındır. Yəni, bidət əhlində hamısında belədir. Onlar söz deyirlər. Lakin fikirləşmirlər ki, bu sözlə ən bilincilər özləri kafir çıxır. Ona görə tağut kəlməsi qardaşlar oradan bəzi savadsızlığa azdırıb məsələdə. Məsələ şişirdilir, düzgün istiqamətdə getmir, düzgün şərh olunmur, düzgün əsas tutulmur. Bax, bu səhvdir. Yoxsa, əlhamdülillə, bəli, həmçinin növlərindən də biri heç kəs inkar demir. Allahın hökmünə hökm verməyən. Lakin nə vaxt Allahın hökmünə hökm tağut olur, verməyən. Nə vaxt kafir olur, nə vaxt tağut olur. O hansı, əlhamdülillah, şəriət necə deyib, o cür qaydana. Yəni, bizim onlarla fərqimiz bundadır ki, biz deyirik qaydalarla ancaq bu məsələyə yanaşma lazım. Bunlar bilə qayda yoxdur. Birbaşa. Və bəzi hərdən deyirlər, qayda ha, deyirlər, ha, üzr zat, şey, şərtlər, manilər. Amma tətbiqdə yenə buna rayət eləmirlər. Yəni, tətbiqdə rayət eləmirlər. Sadəcə allatmaq üçün ola bilər sənə desinlər ki, bəli, şərtlər var, manilər var və Amma tətbiq elə deyil. Tətbiq xavaricdən tətbiqidir. Xavaricdən tətbiqidir. Başqa cür ona az vermək mümkün deyil. Sonra Şeyh Rahimullah ə, deməli, İsra surəsini gətirir 23-24. Orada da Allah Subhanahu buyurur ki: "Və qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah və bil valideyni ihsana." Yəni bu ayədə də Allah Subhanahu buyurur ki, əmr etdi ki, Rəbbimiz əmr etdi ki, ancaq yalnız ona ibadət eləmək, ondan qeyrisinə yox və valideynlə yaxşı davranmaq. Bax, valideyn. Arkadaşlar. Valideyn balaca məsələdə öyün. Allahın haqqından sonra gəlir. Allah tələb eləyir. Və sonra deyir, ne üçün? İmə yəbliğənə indəkəl kibara əxaduhuma əv kiləhuma fələ təqullahuma uffin. Heç uff demə onlara. Və lə tənharhuma və qullahuma qovlən kərimə və xfid lahuma cənahə zulli minər rəhməti və qur rabbi rəhəmhuma kəmə rabbayəni sağira. Subhanallah. Ona görə mən istəyirəm ki, tərcümə də olsun. Gələn dərsdə belə sadəcə biz indi qısa keçirik. Bu ayədə valideyn haqlarındandır. İsra surəsi 22, 23, 24. Tohiddən sonra budur, qardaşlar. Valideyn haqqı. Heç bundan danışan yoxdur. Tağut, tağut, tağut, kişkürlər. Amma valideyn evdə tam vəziyyət başqadır. Ona görə səhəmsə, qardaşlar, Nisa suresi sonra rahimehullah gətirir alimimiz. 36-cı surə və Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Va'budullah və la tushriku bihi şey'a." Yalnız Allah'a ibadət elə və ona şerik koşmaya görsen ispat və sonra inkar. yani bunlar birbirine bağlıdır qardaşlar. İbadət yalnız ona olmalıdır və şirk olmamalıdır. Bunlar şirklə ibadet bir yerdə ola və salam. Və sonra Şeyx Rahimullah e, deməli, Ənam surəsini gətirir 151-153 burada əhli kitabla necə rəftar eləmək və s. yetimlərin haqqı böyük ayələr, böyük, böyük ayələrdir. Yəni, bu ayələr işte, ola bilər bir iki dərs kifayət eləməz deyənmaq. Və sonra Rahiməhullah İbn-i Masudun rivayəti gətirir, görsən hədi ayələr bir də hədis və salam. Yəni, şeyx çox belə şərh eləməyib daha sözlərindən. Qısa, ən çox ayə gətirib, ən çox hədis gətirib. Hələli öz sözü yoxdur. Kimsə ailə ilə yazır. Və sonra gətirir İbn Məsud radiyallahu anhumanın sözünü. Deyir ki, kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vəsiyyətini görmək istəyirsə, hansı ki onun xətmi var onda, bu ayəni oxusun. Ənam surəsi 151, 153. 151, 152, 153. Və burada da bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi vəsiyyətidir bizə. Ona görə müraciət eləyib də o vaxtçı rəvayələrə və həmçinin bunların keçmişəm, ona görə qısa keçirəm üstündən imkan olsa qulaq olsun dərsə. Resulü Rahimullah Muaz ibn-i Kəbənin rivayətini gətirir və e, deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlə uzun qulağa minmişdi bir yerdə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, ya Muaz, ey Muaz, bilirsən ki, ə, e, qullar üzərində Allahın haqqı nədir və Allahın haqqı qulların üzərində nədir? Dedim ki, Allah və Rəsulu bilir. Bu belə, belə deyirdilər sahabələr, Allah və Rəsulu bilir. Lakin öləndən sonra demək olmaz. Allah və Rəsulu bilir. Deməyə Allah bilir. Amma sağlığında Peyğəmbər sallallahu sual verəndə deyirdi, Allah və Rəsulu bilir. Dedi ki, Hakkullah, Allahın haqqı qulların üzərində budur ki, ən ya'budu, yalnız ona ibadət edilsinlər və ona şərik qoşmasınlar heç bir şeydə. Və haqqul ibad, Allah və qulların üzərində haqq, ə, e, Allah, qulların Allah üzərində haqqı budur ki, və Allahın qullar üzərində haqqı budur ki, Allahın qullar üzərində haqqı budur ki, onlara, Allah ona şərik qoşmadıqlarına görə onlara əzab verməsin. Qıssa. Dedim ki, ya Rasulallah, Muaz deyir. Dedim ki, ya Rasulallah, gedim cəmatı müjdəliyim, onu göstərir ki, müşluq almaq olar, yəni müjdələmək olar. Müşluq almaq olar. Dedi ki, yox, Peyğəmbər salsın ki, yox. Lə tubəşşirhum fəyəttəkilu. Dedi ki, müjdələmə, demə. Tənbəlləşərlər. Bu onu göstərir ki, elmi məsləhət olanda gizlətmək olar. Elmi məsləhət olanda gizlətmək olar. Ki, əgər cəmaata zəhər gətirəcəksə, pis nəticə verəcək, gizlətmək olar. Bax ki, gizlətmək deyil. Aydın əksində sünnədir. Və hədisi də kim rivayət edib? Buxari Muslim. Sahihəyin. Buxari Muslim rivayət edib. Və e, Ümumiyyətlə, fəsildə nələr keçdi, qardaşlar? Fəsildə keçdi ki, e, cinlərdən, cinlərlə insanların yaradılmaq, yaradılmaqda hikməti, hikmət budur ki, yalnız ona ibadət eləmək və sonra keçdi ki, ibadət tohiddir, ancaq tohidlə düz ola bilər. Və həmçin bildirildi ki, kim bu tohidlə gəlməsə, o Allahı ibadət etmiş kimi sayılmır Və sonra həmçinin ə, e, babda fəsildə keçdi ki, peyğəmbərlərin göndərilməyində hikmət, göndərilməyində hikmət, bunları keçmişik. Və həmçinin göstərildi ki, hər bir qövmə peyğəmbər gəlib, hər bir qövmə peyğəmbər gəlib və həmçinin keçdik ki, aydın oldu ki, ayələrdən peyğəmbərlərin dini birdir Hamısı dini bildi. Yəni hamı yalnız ona ibadət eləməyə çağırırdı. Ona şərik qoşulmaq. Və həmçinin bildiyi ki, ibadət düz sayılmaz, hətta tağutu inkar etməyincə, yəni Allahdan qeyrisin. Çünki bütlər də tağutdur. Həmçinin e, keçdi ki, tağutun ümumi mənadı hər bir şey daxildir bura. Allahdan qeyrisinə ibadət olunur. Lakin bunu deyəndə Allahdan qeyrisinə ibadət olunur, tağut deyil. Deməli, kim razıdır? Razı olmayan bura daxil deyil. Deyirsən, qardaşlar, ne üçün deyirik? Məcburuq demək bunu. Yoxsa İsə ilə ibadət edirlər axı. İslamaya razıdır, ixtiyir. Ona görə bu qeyri demək lazımdır tağut Allahdan qeyrisinə ibadət onlandır. Və o bu ibadətdən razıdır. Bunu qeyd edək. Hə, və ya çağırır və ya razıdır. Çağırırsa razıdır da. Mələkləri ibadət edənlər var. Mələklər tağut sayılmaz. Aydındır, onlar razıdır qeyd. Qeydlə ki, qeydlə düzgün başa düşsünlər. Həmsini keçdi ki, Ənam surəsinin ümumiyyətlə məqamı, yeri 10 dənə orada məsələ var. Ənam surəsində 10 dənə məsələ var. Və ən birinci də şirkdən çəkinmək. Ola böyük ayələr danışır, yoldaşlar. Həmçinin İsra surəsində olan məsələlər orada 18 dənə məsələ var və başlayıb Allah subhanət hələ ayələri, ayəni belə ki, Allah subhanət hələdən qeyrisinə ibadət eləmə. İsra 22-də necə deyir? Həmçinin sonu da belədir. Sonu da hələ, hələ qutarır. Və həmçinin <clears throat> Nisa surəsi həmçinin hüquq ayələrindəndir. O haq, haqlar ayəsidir, adlandırılır. Nisa surəsi 36-cı ayələ, ayə adlarından biri Nisa 36. Haqlar ayəsidir, haqlar. Orada 10 dənə haq var. 10 dənə haq. Onlar birdən imtihan olacaq ha, inşallah. Hə, yəni, yox, yox, təsir olsun, yəni, e, heç nə, bu hələ belədir. Yəni, çox tələb eləməyəcəm bu birinci dərsi. Amma nə üçün deyirəm? Bax, hər fəsli qutaranda imtihan olacaq inşallah. Hər fəsli qutaranda imtihan. Çünki imtihan nəticə verəcək, başa deyəcək, aydın olacaq. Dərsi başa düşmüsən yoxsa yox? Ya həlbəli danışmayım da burada. Aydındır? Yəni istifadə eləyək. Yəni çətin də imtahan, qorxma. İmtahan günü bizdən gəlməzsən. <laughs> hə. Hə, yavaş-yavaş, yəni rahat olacaq imtahan inşallah. Heç nə yoxdur. Belə bir daha diqqətlə qulaq as, qeyd elə. Qeyd eləyən inşallah imtihandan keçəcək. Daha İbn Həcər Zav Şafi görürsən ki, Nəcib Şahin zaps gedir. İmam Şafi kitab oxuyanda əlinə o birisi vərəqəni bağlayırdı. Çünki əzbərləyirdi. Nə oxuyurdu, yanında qaldı hamısı. Birdən qarışmasın əzbərləməyi. Hamı Şafi darılıq üçün zad deyilir ki. Ona görə ehtiyacımız var qeyd eləməyə. Aydın qardaşlar? Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəsiyyəti barədə söhbət getdi və Rasul sallallahu əleyhi və səlləm vəsiyyət yazmayıb. Deyib, amma yazmayıb. Bir vaxtı gəlib ki, Səlbuxarda Rapsilədim, onun şuar gəliblər ki, yox ki, ha, onlar həmişə belə məqamlarda idi, ha, gördünüz, Əli ibn Əbi Talimə xilafdı yazmaq istəyirdi. Nə oldu? Əbu Əbi Əhsələdin xilafdı yazmaq istəyirdi. Hadi yan görək. O Peyğəmbər salsın qələ belə deyir ki, qələmlə vələ yetindən, siz acmıyorsunuz. Talıb istəşir, siz deyir ki, mənə gətirin qələmlə. Orada yanına sahabələr, bir qismi deyir gətirin, bir qismi deyir ki, yox gətirməyin. Görürlər ki, ha, ağlı ağır, ağırdır. Hə, orada da biri sahabələrdən deyir ki, sayıqlı Rasul salsın, onu tənə döyür, söhüş deyil. Sadəcə görür, halı pisləşib. Halı pisləşib. Yəni Ayşə radiyallahu hərdən deyirdi ki, hərdən halı ağır olanda bir nəfəri neçə, cür, neçə dəfə görürdü, neçə adamla. Ağırlaşırdı, o da insan idi. Yəni, kimlər ki, deyirdi, gətir yazsın, onlar da xeyr istirdi. Kimlər deyirdi, gətir yazmasın, onlar da xeyr istirdi. Yəni, onlar Rasul salsalına görə. Yoxsa o deməkdə öyle, onlar necə rastır əvvəlçül, aa, haqqı bilmək istəyir, haqqı yazacaqdı, ona görə demirdilər. Yox, yan görə ya. Omar <laughs> ibn Xattab da orada deyir ki, radiyallahu anh, Əli ibn Əbi Talibin köləkəni. Deyir ki, gətirmə, şey, ya Rasulullah, e, ya, hə, ya Rasulullah, bəs Allahın kəlamı bizə kifayət edir, aydın da hər şey. Onlar xattab düz olur. Çünki Peyğəmbər salsın deyir ki, çıxın yanımdan, mənim yanımda belə danışmayın da, mübahisə eləməyin. Çünki bir qüsüm belə deyir, bir qüsüm belə, səskü böyüyür. Peyğəmbər salsın çıxardı, Əlim Nəbi Talib də orada olur. O hadisədən sonra Rasul sallallahu aleyhi ve sellem 12 gün yaşadı, iki həftə halı da yaxşılaşırdı hərdən. Çıxırdı, imam diyanırdı. Lakin halı pisləşəndə deyirdi, deyin, Əbu Bakıra imam diyansın. Bu artıq xəlifəliyə şaridir. Açıq aydın. Çünki o vaxtlar xəlifə imam diyanırdı. Açıq aydındır. Lakin biz deyirik, aa, yoruşan indi xəlifə. Ehtiyac yoxdur bunu demək. Əlhamdülillah, kim lazım idi, o da oldu. Və salam. Sonra Ömər oldu, Əli eşitləmədi. Osman oldu, Əli heç nə demədi. Beyət eləyirdi. Hətta dördüncü də xalacda gəldi ki, Əli gəlsən ol. Dedi, siz xəlifə seçmirsiniz. Həmçə müsəlmanlar dedi ki, orada, dedi, mən xəlifə olmamdan vəzir olmağım yaxşıdır. Məsələn, bunu olanın öz kitabında yazılıb, Nəhsül Bəlağada. İxtira olunmuş kitab Əli ibn Əbi Salim adından. Lakin buna baxmayla ixtira olunub, lakin elə şeylər var ki, Rasulullah müxalifdir. Bütün olan, bütün qurduğu binanı sökü dağıdır. Deyir, o, o kitabdadır. Deyir ki, mənim xəlifə olmağımdan vəzir olmağım yaxşıdır. İstəmir onda da. Hanı deyir ki, yazım, yazmaq istəyirdi və s. və s. Aydındır? Ha, ona görə sadəcə orada Rasulullah sallallahu aleyhi neysə aydınlığı gətirmək istəyir. Sonra onu şifa deyir. Deyir ki, namaz. Sonra Ayşə radiyallahu anhə çağırır, deyir ki, istəyirəm, deyim artıq. Xəlifə olsun Əbu Bakır. Ayşə radiyallahu anh çağırma atasın. Deyir ki, atam, hətta imam qoymağa razı olmur Ayşə radiyallahu anh. E, imamda, namazda imam. Çünki deyir ki, qəlbi köyrə idi, ağlayır tez-tez. Sonra Fatimə radiyallahu anhə çağırır, deyir ki, sən cənnətdə qadınların seyidisən. Hə, sonra deyir ki, e, sən e, Allah lənətləsə əhli kitaba, onlar peyğəmbərlər qəbirlərinə məscid tikiblər. La dedi, əgər Peyğəmbər qəbrinin üstə meçid tikmək olmazsa, başqasına olarmı? Cavab yox. Yaxşı. Aydın qardaşlar, sonra Allah üzərində olan haqq, qullar üzərində olan haqq qeyd olundu. Və həmçinin e, e, məsləhət üçün elmi gizlətmək olar, muşluq e, e, müjdələmək olar həmçinin də e, cəmatı nəzərə almaq lazımdır. Əgər tənbəlləşəcək zatsa, söhbəti onu elə sözlər var demək olar, elə sözlər yox. Yəni, imam, imam, alim belə şeyləri nəzərə almalıdır. Nədir, nədir? Cəmat tənbəlləşə, tənbəlləşə bilər, hətta sahabələrdən də söhbət gedir ha. Peyğəmbər sağ olsan dedi ki, demə. Və başqaları necə? Necə imam, alim, bunlar belə şeyləri nəzərə almaq lazımdır. Aydın qarışlar? Tənbəlləşərlə arxayınlaşarlar. Arxayınlaşarlar, arxayınlaşarlar. Hə. hə. Ona görə qardaşlar, ə, e, düzdür, e, yəni ə, həmçinin muazın fəziləti ə, e, və s. bəzi ə, Peyğəmbər salsan tabaskarlığı, uzun qulağa minməyi tabaskarlıq idi. Aydındır? Və s. belə faydalardır şeyx qeyd elədi, rəhməlullah. Və şeyx, rəhməlullah, Sonra keçir ikinci fəsil. İkinci fəsildə buyurur ki, bab bayan fadlı tovhid və mə yukaffiru minə zunub. Deməli, tovhidin fəziləti və nə, hansı günahları yuyur. Kəfarədir tovhid. İnşallah bu qalsın gələn dərsimizə. Allah subhanət hala bizə eşi faydalardan etsin və bizi dildə sabit etsin. Amin. Və əlhəmdə ümumən dərs aydın oldu. Aydın oldu inşallah dərs. Sadəcə gələn dərsdən artıq biz ikinci fəslə başlayacağıq. Ona görə e, xahiş olunur o qeyd olunan şeylərə riayət edəsiniz və bu üslubla gedək inşallah. İndi nə lazım olsa dərs əsnasında nəsə istə söz başqa cür deyərik ya başqa cür nəsə artıra bilərik. Nəsə e, necə? Ha, üzə saxlaya bilərsiniz, qutardaydı, bəsdir yazılır. Yaxşı? order among